Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง v e n u s คน Asmenis ดิฉัน Ash ดิฉันและคุณ Aš ir tu เราทั้งสอง Mes abu เขา Jis เขาและเธอ Jis ir ji เขาทั้งสอง Jie abu ผู้ชาย วีรัสผู้หญิงมูเตอร์สเด็กบาคัสครอบครัวเชมาครอบครัวของดิฉันมาน o เชม m ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ mano shema iracha ดิฉันอยู่ที่นี่ ash esucha คุณอยู่ที่นี่ tu esicha เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ jis iracha ir ji iracha เราอยู่ที่นี่ mes esame čia คุณอยู่ที่นี่ jūs esate čia พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ jie visi yra čia